Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, Test de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball en redacció de Saba Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Vos Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.la977.com. I que més, <clears throat> teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és Vos inquieta la negativa rebuda avui pel València en el cas Diaguarà? És la pregunta que vos fem en el Twitter, arroba esports97 nit. Vos inquieta la negativa rebuda avui pel València en el cas Diaguarà? El cas és que el València ha intentat acostar-se al Bologna per a tancar la contractació de Diaguarà i s'ha trobat amb un no. Amb un no i ara entrarem dins del programa en els detalls del que ha sigut esta negativa al València, <laughs> fonamentat en la economia, en el que oferia el València i el que vol el Bologna. En el que el València estava disposat a fer per a adquirir este futbolista i dic el que estava disposat a fer i me refereix que a un esforç i el que s'ha trobat després de fer l'esforç. Amb tot això, el València Club de Futbol torna de 8 d'Itàlia i Diaguarà en un principi no es va convertir en futbolista del conjunt de Mestalla. Dos coses, dos apunts. Un, sense perdre el cap, 18 anys, no tornem ser bojos, que sí ha complicat una, ha completat una bona temporada el calcio, la lliga italiana, que està molt bé, però torna a dir, no ens tornem bojos, 18 anys. Segon, aspecte a tindre en compte, <coughs> al voltant del cas Diaguara. Cada dia que passa, cada hora que passa, cada minut que passa, cada segon que passa tinc més present la famosa comparança de fa una setmana de Roberto Fabián Ayala quan parlava en els micròfons d'esta casa. Suso té que anar a pelear amb una espasa de fusta. I avui, en part, el que li ha passat al valencià són les conseqüències de l'espasa de fusta. És a dir, de la falta d'armes per a imposar-se en una negociació. I torna a dir, no és que el València no hagi fet un esforç a partir de, eh, en quan comencem a desenvolupar el que ha corregut en el dia d'avui, estareu més aventat del que ha sigut els pormenors d'esta operació. Però assegure que per a les condicions actuals del València havia fet un esforç o havia intentat un gran esforç per diaguarar però s'ha trobat amb la negativa del Bologna i també vos explicarem per què el Bologna li dona la negativa al València Club de Futbol. Però això és la realitat. La de l'espasa de fusta. Probablement no tan Roma com es pensàvem en un primer moment, i si es passa, és a dir, sense que puga punxar, perquè és cert que el València anava a fer un esforç per Diaguarà, i que, per exemple, avui en Alemanya parlen d'un acord total còstic Stuttgart-València i que només falta per determinar com se van a pagar els 15 milions d'euros del traspàs. És a dir, sembla que el València sí té cash, sembla que el València està més restringit que altres anys, però, com deia, sembla que el València té un clar desavantatge a l'hora d'entrar en el mercat pugnant amb qualsevol altre club, club que pot oferir un sou major, la presència en Europa o fins i tot un projecte ja conegut. El València està per vindre i a lo millor dins d'un any és un projecte superatractiu per a qualsevol futbolista. Però a dia d'avui i se projecte comença a donar els seus primers passos i ja que tindre molta fe en les dots negociadores de Suso García Pitarch per entendre que el València pot entrar d'igual a igual en una negociació perquè bàsicament no és d'igual a igual. El València entra per darrere al respecte d'altres i se probablement és el principal entrebanc que s'ha trobat el València Club de Futbol en el dia d'avui quan pensava que podia tancar el fitxatge d'Amadou Diaguarà, el futbolista del Bologna, que de moment sembla allunyar-se de l'òrbita del València Club de Futbol. 11 de la nit i 37 minuts, repassem el que està a l'actualitat del dia en este àlbum que conté 5 fotos. Música Diaguarà, no. La negociació entre València i Bologna no arriba a bon port després que els italians hagin canviat les condicions primigènies de l'oferta. Alemanya diu que Kostic sí. Segons diverses informacions aparegudes en mitjans de comunicació teutons, hi hauria acord entre totes les parts amb detalls a solventar en la manera de pagament. Pretemporada al descobert, set partits que arranquen en Castàlia contra els locals el 16 de juliol y acaben en Mestalla el 13 de agosto contra la Fiorentina. Presentar López Muñiz, acto de presentación del nuevo entrenador de Levant. diu que ya que tiene clar quién son y dónde están para ser competitivos. Los equipos que piensan que son de otra categoría al final tienen muchos problemas. Al final del año se ve que, que, no funcionan, no funcionan. Hay que trabajar con ilusión para conseguir lo que podamos, lo mejor. Andrea Sistixin ni marca. Continuen revaloritzant-se pocs valencianistes en la Euro. El 21 del Valencia ha fabricat la jugada en la cual ha la seva selecció. En el combinat espanyol tots són elogis a la figura de Iniesta comarales les paraules de Norito. Y eso cuando pase, si Dios quiere, 20 30 años es, es lo que me llevaré, ¿no? poder haber jugado con magníficos jugadores y, y, para mí pues uno de los, de los mejores del mundo no André yo creo que, que todo, en mi opinión es uno de los mejores jugadores del mundo y en su posición el mejor para mí 11 de la nit i 39 minuts, vos recorde, arraba esports 97 nit, arraba esports 97 nit, amb la pregunta, vos inquieta la negativa rebuda avui pel València en el cas Diaguarà, 11 i 39, fem una pausa i estem de seguida amb el que dona de sí. Si. Després de la pausa, tots els detalls del perquè de la negativa del Bologna al València en el eh, intent de fitxatge per part del conjunt de Mestalla d'Amadú Diaguara. Els detalls després d'esta pausa, esports en 97 nit fins a la una de la matinada, els esports en València, així en la 97 ràdio. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Apuesto a que vas a disfrutar de la Eurocopa en el Palco Casino de Casino Cirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor fútbol. Infórmate en la web del casino. La Avenida del Automóvil presenta la primera feria La Avenida del Automóvil, la mayor oferta en la historia de Valencia, más de mil vehículos nuevos y de ocasión del 10 al 18 de junio y de 9 a 20 horas, excepto domingo. Primera feria La Avenida del Automóvil. Sports 97 nit, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit y 40 minutos. Intentaba el Valencia en el día de Wii, tancar o avanzar de manera diguem-ne, fins a quasi les últimes conseqüències en la contractació del mig centre guineà de 18 anys del Bologna, <laughs> Amadou Diaguarà. En principi, el València havia estat intentant rebaixar el preu que demanava el conjunt del Bologna. 15 milions d'euros pel futbolista no ho havia aconseguit, és a dir, el València de manera infructuosa havia intentat aconseguir que el Bologna baixara el preu. No ha sigut així i el València en esta negociació no ha tingut més remei que arribar a aquests 15 milions d'euros que demanava el Bologna. Però, de qualsevol manera, quan el València pensava que anava a rebre un sí del conjunt italià, s'ha trobat és la informació que tenim, respectant la informació de tots els companys, sempre ho diguem, el València s'ha trobat en que el Bologna, en lloc dels 15 inicials, ha pujat la demanda a 18 milions d'euros, 3 milions d'euros més del que en un principi el València intentava o, havia sigut demanat per este futbolista. Anem a anar cap a Itàlia. Allà ens espera el company de Il Corriere de Bologna, que ha estat seguint l'operació. operació Daniele Lavanti. Eh, no parla del tot y sí que va a intentar, en, a entre el el Italia y el valencià, entendre's San Daniele. Hola, Daniele, ¿qué tal? Buenas noches, buena, buenas noches. Chao. <laughs> bueno, Daniele, eh, no sé qué información <laughs> tendréis en Boloña, eh, la información que tenemos acá en Valencia sobre el no del conjunto del Boloña al Valencia por Diaguará es porque el Valencia sí había conseguido llegar a la propuesta que en un principio le hizo el Bolonia de 15, de 15 eh, millones de euros, pero que finalmente, eh, cuando el Valencia estaba dispuesto a pagar esta cantidad, se ha encontrado con que el Bolonia pide 3 millones más, 18 millones de euros. ¿Cuál es vuestra información allá en Bolonia? Sí, eh, lo que che sabemos <clears throat> es que... il eh, Bologna vuole, voleva solo soldi, solo cash, uh-huh. eh, no bonus, no clausola sulla futura rivendita di percentuale eh, e questo ha creato il problema perché il, il Valencia, noi sappiamo che il Valencia offriva 12-13, il Bologna sempre continuava a chiedere 15-18. Eh, però il problema era sulle clausole, sulle percentuali, eh, magari il Bologna poteva voler accettare 15 più una percentuale sulla rivendita e invece il Bologna non ha accettato questo, ha chiesto solo soldi subito, mm-hmm. senza bonus, senza clausole. E in un primo momento il, il Valencia era disposto a offrire anche giocatori come contropartita, oltre ai soldi, ma il Bologna non ha accettato neanche i giocatori come contropartita. Mm-hmm. Eh, il, il, giocatore di Avarà e il suo procuratore erano disposti, poi a, erano mm, vicini già a un accordo con il Valencia, comunque eh, di Avarà aveva dato l'ok per il trasferimento in Spagna nella Liga, ma chiaramente se non c'era l'accordo con il Bologna oggi poi non si poteva più proseguire con la trattativa. Eh, basicamente, sì, a se li scappa l'italià, ha dit eh, el nostre Daniele Lavati, eh, eh, Lavanti, perdó, que eh, sigue el València la, la intenció o les informacions que tenen ells és que havia oferit entre 12 i 13 i eh, fins i tot algo més, més una possible venda futura, eh, però que eh, el Bologna eh, vol diners en caixa, vol eh, els diners i no eh, un percentatge d'una futura venda del futbolista i que per això eh, ara mateix pues, no s'ha arribat a, a un acord. Daniele, eh, eh, una qüestió eh, a, a fare sobre Costa una tratativa eh, eh, ¿Sí? Valencia, eh, eh, a ver si, si, nos hacemos entender. il eh, procuratore del giocatore eh, dice non è tancata, non è, non è, non è rotta la negoziazione, ma uh -huh. è molto complicata, uh mhm. -huh. molto difficile. Sì, Uh, da quello che noi sappiamo uh, è molto molto molto difficile ora che il Bologna e il Valencia possono riavvicinarsi eh, perché comunque il Valencia mh, ha fatto il massimo sforzo possibile per questo giocatore che eh, è del 1997, molto giovane e quindi già quel prezzo era un buonissimo prezzo, una buonissima offerta. Eh, quindi difficile che il Valencia possa offrire di più e al tempo stesso il Bologna ehm, vuole solo soldi perché mm-hmm. Mm, mh, ha speso molto l'estate scorsa per acquistare anche Destro e Donsa eh, e quindi per il mercato di questa estate se non ha un, se non ha soldi subito non riesce a, a fare le, le, operazioni che vuole fare e di conseguenza eh, è più probabile che a questo punto il Bologna provi eh, a cercare una soluzione in Italia dove aveva già dei contatti per eh, Diavarà con la Roma e con il Napoli, soprattutto con la Roma. Era, era la, la, la subita cuestión. Eh, bueno, sí. eh, primer, eh, el que ha dit és eh, més o menys el que l'indiguen, que el jugador estava en ok per a vindre al València, per a vindre a la Lliga Espanyola, que volia, que estava disposat, però que lògicament si no hi ha hagut eh, un acord entre el València i el Bologna per la qüestió que ja sabem eh, de diners, bàsicament pues, mm, és complicat que, que es puga fer aquesta operació. Eh, eh, Eh, la, la, questione, eh, eh Daniele, eh, Valencia alla... Ehm, eh, il, il, pensiero che la Roma potrebbe stare eh, in, questa situazione che Bologna ha demandato eh, di più milioni a, a Valencia? Oh, questo non, non, credo, perché la Roma mm, fino a qualche giorno fa non era così avanti sul giocatore, eh, nonostante il direttore generale del Bologna, Fenucci, ha, è stato direttore generale della Roma per tanti anni e quindi ha molti contatti eh, con il club della Roma. Eh, però è proprio di questi giorni che la Roma ha venduto Pjanic alla Juventus e quindi ha, ha preso 32 milioni di euro e quindi adesso ha soldi per... Eh, rilanciare, fare offerte più alte per i giocatori che possono interessare. Mhm. Bueno, bàsicament és això, que ell pensa que encara que la Roma pot tindre interès perquè eh, ha venut Pianis, com us deia Manita a la Juventus de Turí, però que encara no sembla que puga tindre una oferta eh, ferma del conjunt eh, romà sobre Diawara, encara que pues, sí que puga mostrar eh, interès. Salva, vols fer-li alguna pregunta a nostra companya, a Daniele? Sí, Daniele, buona notte. Buona notte. Faig una, una demanda. Sai Valencia, direttore sportivo, e a Bologna? L'incontro di oggi, da quello che noi sappiamo, è avvenuto a Bologna tra eh, Pitars, il direttore sportivo del Valencia, eh, Bigon, che è il direttore sportivo del Bologna, e Divaio, che è il team manager del Bologna. Eh, non, non era presente Fenucci, che è il direttore generale, e quando noi abbiamo saputo questo abbiamo capito che probabilmente il Bologna sarebbe andato per rifiutare eh, l'offerta, evidentemente c'era stato già un, eh, un, dialogo forse telefonico fra le due società eh, e quindi probabilmente il Bologna aveva già capito che il Valencia non sarebbe riuscito o non avrebbe voluto comunque eh, accettare le condizioni che il Bologna aveva posto, cioè quella di pagare eh, una cifra tutta cash e, eh, e subito. Més o menys el que ha vingut a dir és que eh, eh, estava eh, Suso, que eh, estava Vigón, estava Divallo, estava, no estava Fe, eh, Fenucci, que és el director general, i que a partir de, bueno, de com han han anat funcionant les coses d'avui quan han entès que més o menys eh, el Bologna eh, rebutjava l'oferta del València Club de Futbol per a fer-se amb Diaguara. Bé, doncs pues, eh, eh, li agraïm moltíssim eh, al nostre company Daniel Avanti la informació que ens oferís des de, de des de Bologna, al jornalista del Corriere di Bologna, Daniele Avanti. Eh, Daniele, eh, grazie mille. Crec que s'ha tallat la, la informació. Bueno, pues eh, la, la comunicació amb Itàlia, és igual. Eh, gràcies a, a Daniele. Bueno, Folgado, pues eh, el València s'ha trobat amb, amb que pensava que fent l'esforç eh, sí, i incloguent una futura venda en un traspàs fins i tot per a convèncer, però el Bologna s'ha despenjat demanant més pasta. Això el mm. que eh, parla en, en l'entorn del futbolista de Diaguarà, que me contra estava molt disposat, eh, molt per la idea de vindre a la Lliga Espanyola, i que a la fi de moment se té que trobar que el Bologna va negociar amb equips italians perquè no, no està d'acord amb l'oferta que el València ha posat sobre la taula. Sí, jo crec que ha sigut molt, molt significativa la primera resposta, Manolo, del, del company del Corriere de, de Bologna, quan ha comentat que el, que el Bologna no volia... Eh, volia cash, volia eh, liquidesa, volia liquiditat, volia diners... Eh, el València ja. ha arribat a un esforç per a, per a, si no els 15, molt a prop dels 15, més una futura venda, però... però no volia a... plusos, no volia mm, diners en funció de quins objectius, clàusules, etc un un percentatge d'una futura venda, una futura eixida del futbolista cap altre club, volia la quantitat una quantitat econòmica eh, determinada en, en cash, com ha dit el, el company italià i a partir d'ahir pues, este ha sigut el gran eh, entrebanc. Probablement el València no podia eh, acostar-se en els terminis Mm, econòmics en els que el Bolònia volia que estancara l'operació, i a partir d'ahí, bueno, pues, eh, tot això, Manolo, ha dificultat l'operació. El València ha de fer enginyeria eh, financera cada volta que ha d'accedir a, un, a un futbolista per la seva eh, situació. Hi ha clubs que ho acceptaran, però el Bologna, conscient perquè tot això ho provoca l'interès d'altres clubs, Sevilla, mm, Roma, eh, Nàpols inclús, etc. Pues a partir de conscient que darrere del futbolista hi ha més eh, clubs, pues, eh, apreta i demana pues, una quantitat econòmica, no sols una quantitat econòmica, sinó en quins terminis s'ha de portar endavant esta, esta operació, no? vol plus, o, bueno, ja, ja m'he escoltat. Al, pues de moment, la cosa, com vos deia, no està trencada, però l'entrat del futbolista admet que la cosa està en xinès per al València Club de Futbol, així que el València haurà de mirar un altre mig centre que no siga este Amadou Diawara. Dèiem, no, tancar, no s'ha tancada del tot la porta, però quasi, quasi. Dos noms més. Kostic. Filip Kostic, el serbi pel qual s'interessa el València. Diversos mitjans en Alemanya diuen que ja hi hauria acord Stuttgart-València-Kostic, 15 milions d'euros eh, de traspàs, 1 i mig de contracte, però que encara faltaria per determinar, Salva, la forma de pagament per a poder fer-se oficial. Bueno, són informacions que arriben des d'Alemanya, Manolo, uh mhm. -huh. també informacions que arriben des de, des de Sèrbia. La premsa sèrbia diu que Kostic efectivament està molt a prop de passar a ser nou futbolista del, del València. Recordem que ja se publicava que esta setmana podria estar a, a València per a tancar la seva eh, incorporació pel conjunt de, de Mestalla. En Alemanya també s'assegura que l'Stuttgart ja té el suplent preparat i que està preparat, eh, valga la redundància, l'equip alemà per a aquesta possible eixida de, de còstic, però a partir d'ahir pues, hi ha diferències econòmiques de les que encara se parla en la premsa eh, alemanya. Se parla de que el València estaria disposat a pagar una xifra que estaria a prop dels 15 quilos però que a partir d'ahí, Manolo, sembla que el club d'origen del, del futbolista, eh, l'últim club... Rebria un percentatge, un 15%. Rebria un 15%, tot això provoca que l'Estudgar demani més diners al València i tot això estaria també entorpint la, la situació. Però bueno, la premsa serbi i la premsa alemana són molt optimistes respecte al futbolista que Kostic en breu podria ser nou futbolista del, del València. Bueno, pues... Suso eh... está a Italia, está a Bolonia. Uh mhm. -huh no sé qui negociarà per Còstic si no és Suso. Home, des d'Itàlia pots negociar per telèfon, també. No, ja, però Suso ha desplaçat a Bologna. De que possiblement sí. se desplaçarà cap a, cap a Sèrbia o cap a Alemanya. Però bueno, allí som molt optimistes. Eh, tema eh, Gustavo Gómez. Si se'n recordeu, la setmana passada el president de l'ANUS ens deia que no hi havia oferta del València. València en Argentina comencen a recelar perquè passen els dies i diuen que oferta oficial de València no n'hi ha. Més enllà que puga haver-ne eh, l'interès, que el mateix futbolista admès, però a l'anús no arriba oferta del València. Situació que comença a tindre mosca a la gent de l'anús i, de fet, en la premsa argentina no descarten del tot la possibilitat de Boca Juniors davant la insistència de l'entrenador de Boca, Guillermo Barros Esqueloto. Per tant, anem a veure també si el València entra de plena aquesta operació, perquè, com dèiem, la situació és que sí, saben que l'interès del València, mm. arriba lògicament, però no arriba a l'oferta formal. I això comença a tindre una miqueta mosca, fonamentalment, a Nicolau Russo, president de l'ANUS, que a més està immers en l'intent d'assaltar la AFA, d'entrar com a president de la Federació Argentina de Futbol. Mm. La informació en, en Argentina, Manolo, és que formalment no hi ha eh, cap oferta presentada des del València uh -huh. sobre Gustavo Gómez. És el que trasllada eh, l'anús cap a la premsa argentina i el que està reflectit en els seus mitjans de comunicació. En efecte, eh, el que està ja confirmat, Salva, és eh, la pretemporada del València Club de Futbol, Mm, no sé, me semblen pocs partits, a lo millor se juguen això, això habitualment, però quan has estat abans de gires i tal i no sé bueno, què... Bueno, suposa, Manolo, que no sé, tan, no sé si estarà... Sembla tan... que va de menys a més, eh? No sé si estarà tancada de forma eh, definitiva, però... Però bueno, però dona com a tal. Sí que de moment és la pretemporada que el València ja dona, set partits. Ja dona com a, com a tal, que arrencarà el 16 de juliol a, a Castàlia, hi haurà una estatxa a Venlo, a Holanda, uh mhm. -huh. i que disputarà amistosos en Holanda, Alemanya, Finlàndia i Anglaterra abans de la presentació davant la Fiorentina. Recordem, 13 d'agost a, Mestalla. Així que 16 de juliol, Castelló-València, 20 de juliol, Preusen, Münster, València... En Equip de la tercera de, divisió en, en Alemanya. D'Alemanya. A Rotterdam, a Holanda, jugarà davant el Feyenoord. Posteriorment a Tampere, Finlàndia, jugarà davant l'Ilves. Posteriorment en Anglaterra jugarà dos amistosos, davant el Bournemouth i davant el Crystal Palace. I acabarà, de moment, segons el planning que uh -huh. acaba de fer oficial el València, en la presentació, 13 d'agost, Mestalla, 9 i mitja, en principi horari encara que no està tancat, és provisional davant la Fiorentina. Perfecte, això quant a la temporada del València, també la formació del València Club de Futbol i entrem a parlar, Salva, del Llevant Unió Esportiva que avui ha presentat Juan Ramon López Muñiz en la sala de premsa del Ciutat de València com a nou tècnic granota. Sí, si te sembla, Manolo, escoltem abans el president, Kiko Catalán, parlant de la incorporació de Muñiz i de la seva predisposició. primero hay que querer y hay que mostrar esa predisposición y hay que mostrar esa voluntad y, en este caso esa predisposición y esa voluntad ha sido más que manifiesta. Ha sido la apuesta de, de la dirección deportiva para que lidere un vestuario, un vestuario que lógicamente tiene un objetivo, pero que solo ese objetivo se puede construir desde la humildad, desde desde el trabajo, desde la ilusión, desde, desde el respeto, desde la solidaridad. Y por, que, por lo que a nosotros nos ha trasladado al Consejo de Administración, eh, la Dirección Deportiva, pues esos cuatro calificativos eh, están en la figura de Juan Ramón. Bé, pues segons el Presi, Quico Catalán, Muñiz té les quatre característiques que el llevant d'Unió Esportiva estava buscant en un entrenador. Escoltem ara Muñiz, el nou tècnic Granota Manolo, parlant del projecte i per què va decidir-se finalment eh, pel llevant d'Unió Esportiva i per què tot se va decidir una volta va concloure la temporada. y nosotros eh, trasladamos un poco esa reunión o esa cita para, eh, una vez que el Alcorcón hubiera acabado la liga, para ver si se conseguían los objetivos o no, por, respeto al club en el que estaba y a los jugadores que, estaban trabajando. ¿no? A partir de ahí, pues bueno, luego ya es bastante sencillo. El proyecto de Levante es un proyecto muy interesante que, atraería a, casi todos los entrenadores de España porque es un proyecto ilusionante, con un reto importante y ante una situación deportiva que creo que, que a todo el mundo le atrae. Muñiz, uh -huh. del Esportiva, que ha de recomana al futbolistas, al club, a la entidad que obliden el que ha pasado antes y que se resetechen mentalmente para comenzar de cero Empieza una temporada nueva con un proyecto nuevo y con una visión de futuro totalmente nueva. A partir de ahí empezar a funcionar todo lo que sea pensar en lo que pasó otros años es perder el tiempo y sobre todo eh, perder ilusión seguramente por lo que ocurrió la temporada pasada. Eso tiene que quedar todo en blanco y empezar a resetear el ordenador y hay que volver a empezar. Muñez motivat ¿cuán escolta la palabra sens? Vértigo, eh, es una palabra ilusionante, sobre todo cuando empieza la temporada Hay que oiré eh, en 22 ruedas de prensa de 22 entrenadores de la categoría. porque todo el mundo habla de eso al principio, pero de nada sirve hablar o decirla. Lo que hay que hacer es pelear por ella y trabajar por ella. Eh, ponernos nosotros de antemano esa, esa palabra en la boca, yo creo que no, nos llevaría a ningún sitio. Lo que yo pretendo es que el primer día el equipo esté preparado. Y a partir de ahí empezar a trabajar. la, temporada es larguísima. Va a haber momentos buenos, malos, regulares. Eh, habrá que superar eh, agua, nieve y volveremos al sol. Y dentro de un año, cuando estemos aquí, pues veremos a ver dónde llegamos y a qué conseguimos. Muñiz, Tampoco le agrada que el Llevant una Esportiva pues, eh, la temporada en segona ...pensando que es un equipo que es un ex de primera y que, per Manolo es un equipo de categoría o de entidad superior. Y lo que yo quiero es eh, olvidarme un poco de, somos un equipo, somos ex de primera. No, no. Lo que tenemos que intentar es ser un buen equipo de segunda. Esos son los equipos que ascienden y los equipos que trabajan y los equipos que están arriba. Los equipos que piensan que son de otra categoría al final tiene muchos problemas. Al final del año se ve que, no funcionan, no funcionan. Hay que trabajar con ilusión para conseguir lo que podamos, lo mejor. Muñiz, el técnico del Llevantí Esportivo para tancar, Manolo, en el acto de presentación de esta vez Prada en el Ciutat de Valencia del nou tècnic del conjunt Granota. Uh mhm. Es con el director Esportivo, Tito, hablando de que desde divendres Muñiz ya tenía un, un mail en el seu poder amb la plantilla actual y cómo la a reforzar desde el viernes que llegamos a un acuerdo, eh, Muñiz tiene, en su correo electrónico los jugadores que tienen contrato en vigor y con los que pensamos que, se puede mejorar la plantilla. Eh, en el día de hoy pues hemos estado eh, pues, dos o tres horas en, el despacho y, hemos estado evaluando jugador por jugador. En este momento Muñiz tiene en la cabeza, tiene en mente con los jugadores que, va a comenzar la pretemporada pero no cabe duda que hay que esperar porque, bueno, pues como bien dices, puede venir a un jugador, seguramente vendrá más de uno y veremos las, las salidas si, si finalmente eh, son reales. Hay dos jugadores eh, que como mínimo deben de salir porque son tenemos cuatro extracomunitarios y bueno, pues eh, Muñiz a día de hoy está al tanto y, bueno, como ha dicho él antes, estamos en conexión para cada cada cosa que, que es actualidad en cuanto a jugadores eh, esté informado. Les paraules de Juan Ramón López Muñiz, de Quico Catalán y de Tito, el director técnico Salva, parlante eh, del que ya es per es decir que a partir d'ara ja poden començar les entrades i eixides, sentint el que ha dit eh, Tito. Tito, sí, sí, sí, que el tècnic ja tenia un mail amb la plantilla, sap quines posicions se van a reforçar i a partir d'ahir, bueno, pues, fa dies afortunadament que el Llevant ja està treballant en la configuració de la pròxima temporada. Perfecte, 12 i 2 tanquem la formació de Llevant, com cada dia és moment de buscar l'Euro 2017. 12 de la nit i 3 minuts en el dia 8 d'avui, jornada per a tancar la primera jornada dels eh, sis grups. Per tant, hi ha hagut sols dos partits, el que s'ha jugat a les 6 de la vesprada i que ha enfrontat a Àustria i Hongria 0-2 amb gols de Salai i Stiver i l'empat a 1 a les 9 entre Portugal i Islanda. Empat a 1, marcava primer Nani per a eh, Portugal amb passada amb assistència d'André Gómez i després Biernason empatava per al conjunt eh, nòrdic. Pablo Leiva, què tal? Bona nit. Què tal? Buenas noches. Aprofitem que va ser incorporat a la tertulia per a tindre avui en directe. Bueno, primer del que hem vist, eh, 0-2. En principi semblava Àustria més favorita que Hongria, però la fi ha sigut Hongria que s'ha dut el aigua. Sí, la verdad que, que Àustria ha empezado bien. De hecho, a los pocos segundos ha tenido Alaba un disparo al palo. Eh, pero, pero se ha ido con, el paso de los minutos, eh, Hungría ha ido poco a poco sintiéndose más cómoda y la verdad que ese centro del campo de Hungría tiene tres cuatro jugadores muy, muy de, mucha técnica, eh, que incluso han sorprendido a, todo el mundo que tengan tanto pozo y tanta seguridad en un partido tan importante como era la Vuelta de Hungría a una Eurocopa. Y, en la segunda parte, Zalai, que lleva desde el 12 de, de diciembre de 2014 sin marcar un solo gol, ni a nivel de club. ¿Desde Desde el 12 de diciembre de 2014, ni a nivel... 12 de diciembre del 2014. Un año y siete meses llevaba, ni a nivel de club, ni a nivel de selección, había marcado gol un delantero centro. <laughs> y ha llegado y, le han puesto de titular, han confiado en él y, al final pues... Eh, le, ha, le, ha, respondido al entrenador. Eh, sorprendente cuanto menos. Yo sí que veía claramente favorita Austria pero también es bonito que en estos torneos hayan sorpresas. Bueno, ese es el 0-2 eh, de la gran sorpresa en el día de hoy, que ha acabat eh, no la no menys sorpresa del empate a entre Portugal e Islandia. Portugal muy intermitente y muy dependiente de Cristiano Ronaldo. Sí, eh, no me ha gustado el partido de Cristiano Ronaldo, creo que, que para ser un líder... tiene que estar mejor, es cierto que llega con molestias, pero, pero ha tenido un par de remates que Cristiano Ronaldo no puede fallar nunca, especialmente uno de cabeza ya cuando iban empate a uno. Eh, al final, Portugal ha tenido una buena primera parte, ha tenido tramos en los que podría haber ampliado la renta y el marcador eh, con buenos detalles de, jugadores como João Mario o como el propio André Gómez, pero, pero si fías todo a que Cristiano Ronaldo tenga el día, es muy difícil que, Portugal haga cosas en este torneo. Luego hemos visto la entrada de Renato Sánchez, no ha terminado de ayudar nada, es un jugador muy joven eh, una prueba de fuego para él, a pesar de haber ya fichado por el Bayern Múnich, eh, entrar en un torneo de este tipo y, entrar cuando el partido estaba como estaba. Nani lo ha hecho bien. Nani creo que, sí que ha sido de lo, mejorcito de, Portugal, al margen del gol pero, Islandia tiene tres jugadores que, a mí me han gustado mucho, como son Bjarnason, como es eh, y como son es Creo que son tres futbolistas que le pueden dar mucho a esta selección en partidos importantes en esta Eurocopa. Val, em, pero además sigue teniendo una tenint de tres partidos. Comienza la segunda jornada de la per para tots els grups, i demà tenim, arrencant a un Rusia Eslovaquia. Aún tenim que parar tensión? Pues eh, a mí Eslovaquia me gustó contra Gales a pesar de la derrota. Creo que, que, ese partido no demostró realmente lo que, lo que mostró o lo que tiene Eslovaquia. Eh, pero Rusia lo vimos contra Inglaterra. Eh, plan también eh, la defensa, no, permiten que el equipo rival tenga demasiadas ocasiones y yo espero un partido muy cerrado como los que estamos viendo en esta Eurocopa. Y yo creo que Eslovaquia es ligeramente favorita en este partido. Alex -huh. Alexis, tenemos un romanía suiza Suiza, si gana, se mete ya en octavos, tendría seis puntos. Suiza es favorita, evidentemente, en este partido, pero Rumanía lo vimos contra contra Francia. Tiene un jugador para mí en el centro del campo que es muy interesante, es Pintili. Eh, al margen de, que es cierto que en defensa tiene a Chiriches, la portería Tatarusanu y arriba a Florin Andón, el delantero del Córdoba. Eh, pero tienen que arriesgar más. No me gustó el otro día el entrenador la alineación. Creo que, de inicio meter a Torge le puede aportar más cosas. Mañana es probable que juegue Samartean en, en, en el 4-2-3-1 detrás del delantero y, y, veremos a ver Rumanía què pot ofrecer. I al Snow, francia frança Eh, França, si guanya, com tu dius, també esclava ya seguro segur en eh, de final y a a intentar no quedar eliminada en encara que amb tres puntos se pudiera donar el caso de que alguna selección pasara Es decir, cas de pedre, Albania de malo que volverá será no quedar golejada. Sí, Albania lo bueno es que el primer partido lo perdió, pero no, no por muchos goles, lo perdió con un 1-0. Eh, sabemos que pasando cuatro de los seis terceros eh, hay selecciones que van a pasar con tres puntos seguro. Albania lo puede hacer. Creo que tiene una selección interesante. Algunos decían que era la más débil de este grupo. Para mí, Rumanía es un peldaño inferior. Y veremos contra Francia, que no estuvo bien en, en el centro del campo. El error que tiene Francia creo que es el mismo que tuvo Inglaterra en ese primer partido. No tiene un organizador claro, porque ni Kanté organizador, que es un stopper, ni Pogba ni Matuidi, que son interiores, son organizadores. Y vemos que las selecciones grandes siempre han necesitado un organizador para poder rendir a buen nivel en estos torneos. Perfecto, ¿se hemos quedado alguna cosa en el tintero? No, eh, yo creo, sí que se me ha quedado una cosita. Hoy mm. hemos dicho lo de, lo de Salai, que marcaba un año y siete meses después. Otro jugador de Hungría, el portero, ha batido el récord eh, con 40 años y 76 días como el jugador más, eh, no me gusta decir viejo, más mayor. En, disputar un partido en Europa. Decir, que no pasa si que sigas así el chovenet, no, hombre, pero 40, 40 años es una edad. 40, te voy a decir una cosa, ¿quién se agarrará? <laughs> ¿Quién se agarrará 40 tacos? 12 de la nit no 9 minuts, tanqué la primera parla informativa, entreme en el tema, el debate, de la tertulia... y del análisis. Esports 97 nit. La tertúlia. 12 de la nit i 10 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi a Esports 97 nit. Tenim per així que s'ha incorporat a la part informativa Pablo Oliva per a parlar-nos de l'Euro. Està també per així Salva Folgado. Eh, ha d'estar baixant des de la redacció de Superdeport del seu director, Julián Montoro. I hem de començar primer recordant-vos la pregunta que vos fem eh, esta nit en el programa eh, que és eh, en el dia d'avui vos preocupa, vos inquieta la negativa rebuda avui pel València en el cas Diaguarà, és la pregunta que fem el dia d'avui. Vos inquieta la negativa rebuda avui pel València en el cas de Diaguarà. Bueno, pues, eh, com vos deia, després de parar amb el company de la premsa italiana, del Corriere de Bologna, amb Daniel Davanti, el València ha fet un esforç per arribar a si no als 15, una quantitat molt propera als 15 milions d'euros, però i oferint eh, un futur presentat en un traspassament del futbolista, però eh, el Bologna no ha volgut, s'ha tancat en banda i ha dit que eh, els eh, més de 15, que 18 milions d'euros, el que demana ara el Bologna pel futbolista, segons les informacions que nosaltres eh, tenim, i per tant, tot i l'esforç de la València, Suso García Pitarch, torna a dir se troba amb aquella expressió de, allà la de la setmana passada de l'espasa de fusta i malauradament se torna de buit en una negociació en la que pretenien intentar eh, bueno, pues, eh, tan caro que poguera ser el primer fitxatge del València. De moment el València, senyors, ha rebut una negativa del Bologna a Diaguara. Sí, jo aprofitant que està si Pablo Leiva, Manolo, m'agradaria preguntar-li si finalment l'operació demà no, no és eh, reactiva i el València finalment, pues, com sembla esta nit, no la tanca. Eh, quin tipus de futbolista perd el València Leiva i si eh, hi ha gent que avui té que lamentar que l'operació no se tanque o si hi ha altres futbolistes semblants, en, el, en el mercat? Bueno, yo sí que creo que que hay que lamentar ahora mismo el que el Valencia no cierre la operación, porque conforme pasan los días de mercado, las operaciones suelen encarecerse. Hay jugadores eh, de bajo nivel que luego te piden 15 millones por él. De es un futbolista muy interesante que, a pesar de ser joven, ya hemos visto cómo ha rendido a alto nivel en una liga importante como es la italiana. Eh, para mí es un futbolista que le podría haber dado mucho equilibrio al Valencia Club de Fútbol. hay que dejar claro que no es un stopper, no es un futbolista defensivo. Es un jugador que puede actuar como interior y es un jugador que... que... Avui ho comentàvem mm. amb Vicent Semper a migdia. Saps el que me eh, fa mal a olor? Mm. Eh, eh, no tan como la, com la Madelou, pero l'ou, lo que me fa mal a olor? <laughs> Eh, ¿Qué es lo mateix que a sentir con Vingenzo? ¿Sabes cuál es la diferencia? Pregunte. Que yo creo que... Y yo con Enzo yo fui el primero que me mojé, a mí me parecía un futbolista. Yo creo que a todos vos parecía, ¿ve? Magnífico. Creo que, que, lo que ha hecho aquí en Valencia no se corresponde a la calidad que tenía en el Benfica y sobre todo en, en, en Argentina. Uh -huh. eh, a mí me ha sorprendido el nivel de Enzo, pero sí que es cierto que Diabará todavía no ha hecho nada en el mundo del fútbol. Tiene hambre por conseguir cosas. Es que una de las situaciones en las cuales el Valencia se basa para a no, dir, no dir que està tancada operación, o trencada, mejor dit, pero está en xinès, segons es conten, es la voluntad del futbolista y viene de la Liga Española. Claro, es que al final la Liga Española, eh, no hay que olvidar, los últimos años el dominio que ha tenido en Europa, el nivel que ofrece y son muchos los jugadores que evidentemente quieren venir a la Liga Española. Para mí la Liga Italiana está un peldaño por debajo, evidentemente, la, la alemana también lo está. La única en cuanto a espectáculo, que creo que es superior al espectáculo, es la Premier League, pero luego el crecimiento que tiene un futbolista en la Liga Española es superior tácticamente y, técnicamente. Fa una hora cafè en l'estudi, això vol dir que està si el director de Superdeporte, Julián Montero. Hola, Julen, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Això vol dir que estic així i que m'estic dormint. <laughs> això, i, que, I que dus moltes hores al peu del canó. Bueno. Això és, això és el, que, el que vol dir. Bueno, Julen, pues, com dèiem, el València ha fet un esforç per arribar a Diaguara, però s'ha trobat en que el Bologna se posa intransigent i fins i tot demanda més pasta de la que en un principi el València tenia previst. Imagina que és un contratemps important, perquè s'estava dient de la falta de cas del València, jo crec que el València està demostrant en això i en lo de Kostic, si finalment, que ara entrarem, els mitjans alemanys estan en lo cert, no és un problema de falta de cas el que té el València, probablement siga el problema del tope salarial que estiga lastrant les operacions o els moviments de mercat de Suso García Pitas, però cas de moment, eh, si ens diuen que eh, en Itàlia, que és la informació que tenim i que ens han confirmat des del Corriere de, de Bologna el company Daniel Levanti eh, eh, el València si no als 15 havia arribat a una quantitat molt propera, però que després el Bologna no volia eh, plusos ni percentatges d'una possible venda, etc etc. i se parla de lo de Kostic jo no crec, eh, Julen, a d'ara que siga un problema de cash, o almenys de cash per arribar a ser nivells de jugadors, si més no eh, és un problema probablement de, de, de fair play que està l'estat del València i fonamentalment eh, en el cas de Diaguara ha estat el que el Bologna s'ha despenjat en que està demanant més pasta i encara que és d'Itàlia diuen que no ho tenen clar a mi me sembla que eh, pot estar algun equip per darrere i per això el Bologna demana més pasta perquè sap que li pot treure més, més diners a aquest jugador Home, jo no descartaria res suposa que, que no... No, no es ser, descarta, però està complicat. No va ser fàcil. Però és que jo, jo porto uns dies dient que el València està no a punt de fitxar, però està intentant fitxar a dos jugadors i, uh mhm. -huh. i la gent me que estava loco. No? La gent diria, no pot ser, no pot ser, si no, si no tenen ni un, si tenen que negredo, que tal, que qual. Tu tens que treballar igual. Tu tens que treballar i tu tens que tindre acords en, en xuaors, que es fiques en un caixó, acords que tenen una data de caducitat i que després a picar pedra en els clubs i, a, i, a, i a intentar traure el millor preu, que, que és el que se té que fer, no? Jo, jo crec que el que més hem criticat mm, este any últim, sobretot, i l'anterior, uh mhm. -huh és haver pagat determinat preu per, per alguns jugadors que, que, que després ha demostrat que, que no estava justificat o almenys eh, fins ara no? entonces bueno, pues si tu te vas a Italia a pelear a un jugador y, y bueno, el tragues o no, pues eh, tens que pelear sempre el, el, el preu just d'un jugador, no? No, no? no perquè te diguen o te tal o qual. Tampoc este jugador eh, crec, crec que te a, a, mig món raere, ¿no? Uh mhm. -huh. No, Entonces, no, para nada. Tiene varios bueno. equipos en Italia, pero... Eh, ahí está. Entro, entroncant amb la informació de, de Julen, de que és, és el que Julen va dir que fa alguns dies que n'hi han dos punts del mercat calents per al València que van calfant-se poquet a poquet i tal. No havia fum, havia foc. <laughs> havia foc. Havia foc. Eh, eh, sí que és cert una cosa... Eh, eh sense lògicament posar en dubte la informació de, de Julen, que a més els fets estan ahí eh, sí que és el que jo entenc que la gent poguera en part dubtar perquè és el propi València el que va dir eh, tenim un problema amb el fair play financer i per a sí, sí, incorporar sí, sí. Si el problema està. abans tenim que deixar ser. si el problema està però, bueno, però, però tens que treballar igual, no? Sí, no, això està clar, vull dir, tu, o, tu tens que fer la, la marxa. O, o tu vas a vendre, o, o vas a llevarte, o vas a cedir a Negredo i a tal i qual el, el, el 14 d'agost i el 15 d'agost no tens res per a, per a fitxar. Pues tindràs que treballar, no? Uh -huh. Negredo, per cert, eh, vos comentàvem la setmana passada que havia estat en Sicília, te'n recordes? El cap de setmana, Sicília. fa setmana, en sí, Sicília. Sí, sí. Tornar el dijous eh, en AVE via Madrid. Mm eh, el segon me contaren estava molt content, de rebent fins i tot ànims d'alguna gent que ja havia a l'estació de l'AVE bueno, pues... Però tu estaries preocupat? Eh? Tu estaries preocupat? Jo, tenint el sou que té Negredo, me preocuparia en poques coses en la vida, pues sincerament. Està. Pues igual. Sincerament. Pa pues què te vaig enganyar? Pues està igual, Manolo. Correcte. Bueno, Salva, eh, com dèiem, la espasa de fusta que deia Ayala torna a eixir a, a la llum, en este cas el València, en una pugna amb el mateix Bologna s'ha trobat en un no i sorpresivament amb un Bologna que exigís unes quantitats o unes condicions més numantines o més complicades del que en un principi es podia preveure. Sí, ja m'he escoltat abans el company que entrava del Corriere de, de Bologna explicant la situació que és fonamentalment... Daniel Levanti, parlant Que fonamentalment és eh, és econòmica, no? I el Bologna apreta perquè s'ha quedat darrere hi ha més equips a partir d'ahir, que demà se pugui reactivar o no, pues entenc que serà algo que tractarà d'aconseguir encara és Suso García Pitar, però avui en dia l'operació no s'ha tancat Manolo Centre Bancs econòmics que li ha posat a l'operació el, el Bologna conscient de l'interès d'altres eh, clubs, Roma, <coughs> Nàpols, i aquesta intromissió del Sevilla que finalment no sé eh, en què ha quedat, però jo estic molt d'acord en Julen i per això abans li preguntava eh, a l'Ivan, no veig a cap seguidor o a cap aficionat de València avui en dia eh, tirant-se pel balcó si el València no tanca l'operació de, de Diabarà probablement sí que també desconeixement jo al futbolista no el conec per, no, això, però... per això abans li he preguntat a, eh, a l'Ivan li he preguntat si hi ha ven altres alternatives en el, en el mercat. Es que lo, lo que dices yo, yo estoy de acuerdo porque sí que creo que ha dicho algo muy interesante antes Julián al respecto de que en años pasados el Valencia, sobre todo, evidentemente en estos dos últimos, el Valencia ha pagado un sobrecoste por muchos jugadores. Eh, no sería evidentemente oportuno ir a por un jugador eh, que ahora mismo no vale 18 millones y que te pida eh, y tú pagas los 18 millones. Creo que el Valencia tiene que hacer lo que está haciendo, que es pelear y morder por arañar euros. evidentemente hay futbolistas en el mercado de un perfil similar que, han podido rendir esta temporada en, Liga Española, en, Liga Italiana. Yo tengo más dudas, por ejemplo, en, perfil Liga Francesa, porque, porque sí que es cierto que los jugadores que han salido de la Liga Francesa en los últimos años, la primera temporada les cuesta mucho pero, pero yo creo que el Valencia la, operación o lo que está haciendo es muy inteligente, arañar todos los euros posibles y que luego te piden 18 y sigues que tú no quieres pagar 18, pues vas a por otro y, ya que, que el marrón lo tenga el Boloña. però és que, eh, a veure, l'espasa que porta en esta ocasió el València uh mhm. -huh. no és tan de fusta està, està posant pasta per, per, això, per este xor, això, eh? això és que a mi m'ha cridat l'atenció però que... la reflexió és molt, veure, jo crec que la reflexió la tinc clara Julen, no se perdona, la reflexió està clara vull dir, o Suso té col·locat ja a Mustafi, o té col·locat ja a André o, o algun no, altre o algun altre, o no me quadra eh, el moviment eh, frenètic, no?, de, dels no, ah, últims dies, camí de tancar la incorporació d'un futbolista, encara que, evidentment, ha de fer el seu treball, però, bueno, si tu no tens clar que un futbolista gros, o no gros, perquè igual és Negredo, Benzo, no ho sé, va eixir, jo crec que València pies quietos encara, eh, que Supose, és molt però, però que 10, 10 o 12 quilos, per, per, a veure, este jugador... No, a mi me pareix car, eh? I... Igual que Kostic me pareix car. Fa un any i mig estava jugant en Guinea Conacri Sí, sí, sí. I on estava la temporada passada? En la Serie D. Sí, sí, sí, sí. Cuarta división. Estaba en Serie D, en lo que se conoce allí como Lega. Yo, mm. creo que son dinés, pero, pero mucho de este mm. perfil. ¿eh? Sí, que es que, que, ha, venido de, tercera división, creo que era tercera, a, primera división y el, el primer año ha rendido. Pero claro, ¿cuántos jugadores son de una temporada? Porque ahora mismo, por ejemplo, le decías a un equipo, vamos a poner un ejemplo, la temporada pasada pagar 80 millones por Hazard, pongamos un ejemplo, y, y, esta temporada que ha hecho Hazard. Hasta el momento en la carrera futbolística de Hazard a buen nivel y en una liga grande, ¿cuánto ha rendido? Una temporada. Deixa'm molts dubtes. De totes maneres, jo, no, no, és, no és tant per, per, per, perquè dubte del jugador. Mm, jo el que dic és que el preu està molt bé. Jo no sé, jo, jo no sé les ofertes que tindran, mm. però aquest preu està, és, és important, eh? Jo, jo si coneguent un poc mm, la manera de, de pensar y de, y de menecharse de García Pitarch, uh mhm. -huh. si García Pitarch está oferint estos diners per ese jugador, de ese perfil... Algo le vist. Té que estar hiperconvençut. No, no convençut. O sea, té que ser, mm. vamos, una cosa sí, sí, tremenda. Sí, ho té claríssim. Per, per el perfil del jugador, que té 18 anys, eh? i venim d'on venim. Ven, mm. estem dient que, que, que, que s'hem equivocat, que s'hem equivocat fitxant jugadors massa joves i tal. A veure... És una aposta molt arriscada, eh, cert. No, no, no, però per això mateixa... Per això, per això. Coneguent-lo coneguen i, i en el clima este mm, té que estar, vamos, sempre, sempre. Ficaria la mà en el, la mà en el foc, segur. Sobre les condicions que ha vist eh, Suso García Pitals en este dia ara, que abans Eh, Pablo eh, ens deia que, que lo que desgraciadament vàrem dir l'any passat de, eh, d'Enzo, que ni és un 6 ni és un 8, o és no, més no, no. un 8 que un 6, no. o és un 8 amb molt de desplegament eh, físic... De ara, hay una cosa segura i no és un 6. Eso hay que dejarlo claro. Eh, porque, porque no lo es, porque no es un jugador que solo se dedique a, al robo y a mantener la posición. Es un jugador que con el balón en los pies eh, es inteligente, que tiene un buen golpeo Eh, para que la gente se haga eh, la imagen en la cabeza del golpeo, el típico de Xavi Alonso desde el centro del campo a una de las bandas, tiene evidentemente salvando las distancias y, además es un jugador que en corto combina bien. Eh, no es, evidentemente, si el Valencia mantiene el sistema, mantiene un 4-3-3 o un 4-1-4-1, es un futbolista que tiene que actuar de interior, no, no como 6. Eh, que en algún momento puntual... Es que ens falta no. per saber, que és una cosa que jo dia este migdia en el Murciélago, ens falta per saber quina va ser la proposta futbolística de Paco Llestarà. Mm. No sabem si va mantenir del 4-3-3 perquè venia heredat de tot l'any i de l'any anterior i, com, i en la dinàmica en la que ell agarra l'equip lo millor era no tocar massa coses però no empastrar lo més eh, o si sincerament el va y ese 4-3-3 la temporada también vinent que piensa que es el sistema al el, que, al el millor Sugli pot esta plantilla, en no sabe más mm, No, incluso si, el sistema cambia por ejemplo, a un 4-2-3-1 que ahora lo vemos mucho en el mundo del fútbol es un jugador que, puede jugar al lado del 6 para él ser eh, más sea organizador o no, un, jugador eh, que puede aportar cosas en la creación y como ancla entre ese 6 y entre, entre los jugadores de ataque. Eh, como decía Julián, Suso García Vital lo tiene que tener muy claro. Es que si no, la apuesta es que a Mí, personalmente es un jugador que lo he visto y a mí me ha gustado sobre todo porque a pesar de la edad, porque decíamos, eh, fichamos jugadores muy jóvenes, Danilo, por ejemplo, Danilo Barbosa, lo hemos visto, que es muy joven, ya ha tenido partidos en los que se le ha notado esa juventud, hay que escapar un poco y hay que diferenciar que Danilo Barbosa llegaba de Portugal y, yo creo que en Portugal el nivel es inferior al de la liga italiana. Eh, entonces, eh, es un jugador que ya ha rendido en una liga de mucho nivel. Y llega aquí y además se la ha visto con mucho aplomo. Es que yo, lo he visto partidos contra, los grandes y es un jugador que no se achanta, que, incluso le hacen una entrada dura, se levanta y, choca cabeza contra cabeza con, un jugador rival mostrando carácter. A mí es un futbolista que, que me gusta. Eso sí, eh, tampoco corramos el pecado de, de la exageración. Es un jugador que tiene mucho actualmente, pero todavía puede tener más en futuro. Era molt el Gemma, no? que també s'ha preguntat eh, automàticament, bueno, pues ha transcendit la informació de que Sus estava en Itàlia, que se podia tancar l'operació, uh -huh. clar, la gent deia, bueno, però no serà millor futbolista Camacho? A se preu? Però amb Camacho ja el contàrem des del primer dia. O a un preu eh, semblant? Però no? Camacho ja el contàrem des del primer dia. Vull dir, futbolista ja contrastat, el, el, Lliga Espanyola... Però, però, Camacho, vull dir, què ens conduís a pensar <coughs> que és tan molt complicat lo de Diaguarà encara no s'ha no no trencat del tot? Que la intenció del futbolista, la predisposició del futbolista és la d'anar a la Lliga Espanyola. Val? Quin és el gran problema que té el València en Camacho? Que ara mateix ni Camacho en el seu entorn veuen el València com un club fiable per a poder continuar la seva progressió. I és la gran diferència. Després, de, eh, després se farà o no se farà lo de Diaguarà, se farà o no es farà lo de Camacho, perquè el futbol té mil camins. Però és d'ara la gran diferència o la fonamental diferència és ixa. O sigui, aquí, però, però, a més, segons està dient Pablo, és que no té res que veure la situació de Camacho o el futbolista perfil Camacho al perfil de futbolista de Diaguarà. Sí, pero también te lo digo, para el Valencia Eh, Camacho ya firme ahora. Yo es que a mí es un jugador Camacho que me tiene enamorado. Ahora bien, eh, es que la operación de Camacho... Te voy a decir una cosa, Y este señor que te que fer portada i esperar de diaris tots me donarà raó. De tot el que ha sonat, sin ser estratosférico, probablemente Camacho siguera el nom que més ilusió. Ahora mateix fan una enquesta con la que se va fer el seguridad de dels entrenadors en els noms que han sonat en els últims en les últimes quatre setmanes per al València Costis, Diaguarà eh, Camacho Bastó, es poses tots i probablement el nom que més s'il·lusionara Julen, igual m'equivoque, seria el de Camacho sense ser ni un jugador fi en quant al tauri, però ara mateix, a més tenint en compte l'ADN del València probablement seria el jugador que més emocionaria o que més arrancaria la il·lusió de l'aficionada de Mestalla pot ser, a lo millor més que il·lusió te genera credibilitat en, no està mal tirat. En, què vas, eh, en què vas de veres a, sí, sí. a armar un equip eh, potent, serio, en caràcter... Però bueno, a veure, jo no conec tant com Pablo a este xor, però jo, en el que estic sentint, jo estic ja allà dalt, eh? <laughs> o sigui, m'agrada moltíssim el que estic sentint de, de, del xic este, eh? Uh -huh. Sí, no, és que jo hablava de que, de que evidentemente Camacho me tiene enamorado. Uh -huh pero sí que creo que, en el caso de Diaguará, la gente por el desconocimiento y por el miedo que tenemos de lo que se ha hecho en los últimos años de fichar jugadores. a, lo mejor y tiene una estima más baixa de lo que habría de tener. Correcto, porque sinceramente eh, hay veces que tú ves un jugador tres, cuatro partidos y ya, ya, notas el, ADN de, de, que puede rendir y puede competir a un nivel alto. Yo creo que Diaguará lo tiene y, lo que se tiene que hacer es, si el Valencia va fuerte y al final consigue, consigue hacerse con él, es en verano intentar llenar eh, la botella de, confianza de este chaval. Porque sí que también no podemos eh, hacer que venga y los cinco primeros partidos que no, que no rasque ni bola. Yo creo que es un jugador que va a llegar aquí si llega y, y en el momento en que llegue se va a hacer con un sitio en el 11. Es que no lo veo ni como suplente ni como revulsivo, creo que es un jugador que puede aportar eh, ya en el 11. <laughs> En el 11 del València Club de Futbol, Salva, que com dèiem, no sabem si va jugar en un doble pivot o no, però sembla que és evident que aquesta zona del mig està intentant reforçar-la mitjançant eh, eh, esta, este intent, esta tria per Diaguarà, i també aquest nom que va sonar que era el de Camacho, però és evident que algú està manejant-se o alguna idea té suso de que és una part de l'equip que toca reestructurar. No, i després una altra reflexió, com deia Julen, evidentment algo ha vist eh, Suso mm, en este futbolista, eh, pese a ser un fitxatge de, de risc per les quantitats que, que se manegen i per la escassa experiència que té en, el futbol eh, eh, d'èlit, però és que, Manol, si analitzes l'altre fitxatge, que segons la premsa alemanya, la premsa sèrbia, està a punt de tancar-se, o molt a prou, que és el de Kostic, pràcticament el risc també és important, i parlem d'un perfil de futbolista que juga en una altra demarcació, però que per edat, eh, per experiència eh, curta i per diners, també és un fitxatge de risc del, del València, que tots pensàvem que anava a anar al mercat a un futbolista diferent, però que de moment els moviments són Diabarà i són Kostic, que són un perfil molt semblant, jove, casa experiència, Vull dir, res a veure amb el futbolista més, eh, més quallat, no?, que se'ns havia venut. Eh, quan parlem, eh, que ara, eh, Julen dia que no era tal l'espassada de fusta, que almenys de València, i és cert, havia, havia fet un gran esforç per arribar a una quantitat propera als 15 milions d'euros que era que demanava el Bologna, encara que el Bologna s'ha despensat de demanar més pasta, que el que hagués col·locat una miqueta al València, sí que hi ha una evidència. Quan parlem de l'espasa de fusta, el cas més clar, i ara pel que diria Salva Folgado, és Cherisev Kostic. En principi, el València està disposat a arribar als 15 milions d'euros per Kostic, mentre que... que... Això me, semblen molts diners, Manolo. Molts diners, me sembla això. molta pasta. Jo crec que València no va arribar Anem... a aquesta quantitat econòmica. Ho deixem... A... Te la compre. Val. Ho deixem en 10? 9, 8? No, no, lo que... Lo, lo, Val? No. Tu mira, el que pesa el poder jugar en un club que juga a competició europea que Cherisev va acabar al, anant al Villarreal tal com vos contar ja fa dues setmanes quan comença a sonar el nom de Kostic i el Villarreal el que va pagar és un traspàs del 50% que li va costar 7 o 8 milions d'euros vull dir, el València podria pagar una quantitat similar al Real Madrid segur per Cherisev però és el jugador que s'ha decantat salvar per anar a un club que té, que té competició europea per això dia que ahí sí que se posa de manifest la espasa de fusta. Sí, pero bueno, Suso ya, la espasa de fusta, Suso ya la coneix, eh? que Suso quan va firmar a, a Canovio i a Oliveira ja portava una espasa de fusta, vull dir... Home, però era un club... cuidado, <laughs> sí, però, però, eh? però per a fitxatges en aquell estiu, l'espasa també era de fusta, eh? Però venies de sí, guanyar no, no, lliga, eh, de... Dir, evidentment, el, eh, el, eh, el context... T'esperaven també... Tot i que no era el millor... T'esperaven també preparats, eh? Sí, sí, evidentment, evidentment. 12 i 33, fem la primera pausa per a la publicitat, en tornar llegim els vostres eh, missatges en el Twitter i continuem parlant de noms en l'òrbita del València Club de Futbol. Hem començat a parlar de, de Kostic i anem a parlar també, eh, a veure què opinen els nostres contertulis, de la inquietud, també el València juga les seues cartes i marca els seus temps, però que tú, que n'hi Argentina, a Argentina digo, en que no acaba de arribar la oferta del Valencia, pero Gustavo Gómez. 12 y 34, pausa para la publi, después el Twitter y continúa la tertulia. Venga. Eh, familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Uh, uh, uh, uh ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. uno más de la familia. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, tres años de mantenimiento gratuito y cinco años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del CID 77. Honda. The Power of Dreams. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada para ver un concierto. Entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 Need, el teu equip, la teua radio tuiteando, tuiteando, 12 de la 36 minuts. La pregunta que vos estem fent en el de d'avui vos inquieta la negativa rebuda avui pel València en el cas Diaguarà. <laughs> I ens diu David, David diu no, es una negociación y estas cosas funcionan así, acabará viniendo. <clears throat> Javi diu no creo que sea mal jugador, pero 18 años. Yo prefiero a Camacho, acordados de cómo vino el Pipo por Maquilele Ángel para autores de Un no me inquieta porque las negociaciones son arduas y complejas. Confío en Suso Bonanit y gracias por vuestro programa. Gracias a tú por estar ahí, Amic. Domingo Bedacano, no, ¿para qué te vas a gastar 15 kilos en un jugador joven? Hay que fichar jugadores mayorcitos que den el callo. Pez el Diu, esto es así en las negociaciones, un tira y afloja, pero yo iría por un jugador ya contasado tipo Camacho. José Rodríguez diu no totes farolades d'estiu el mes que ve potser valencianista Suso pot aconseguir-ho, amunt Pedro Simó diu me inquietan las ventas de i fica espai en blanc diu que les compres de i fica espai en blanc ara parlarem de les ventes de Eh, Frank Campana diu, jo estic pegant voltes al llit perquè no puc dormir de la negativa de, de per Diaguarapo. No li pegues voltes al llit, que te cansaràs i tampoc espera pegar-li voltes al llit. Vicent J. Severa diu d'esperar que, els d'esperar que els jugadors no es refien del València pel que ha passat en guany, la classificació. Rubén García diu, és un tira i afloja, espero que suban la oferta y se venga aquí. Vicente Casalen diu, a mí lo que me preocupa es la actitud del IM con el Valencia y con su aló, aló, apáñate como puedas con lo que hay, así no se crece. Enrique Sayas diu no, però crec que se va a parar ese fichaje porque piden mucho. Francisco José Fallos diu bona nit, Manolo, me pareix que Peter Lim el València li importa un pimiento i l'ha abandonat a la seva sort. Mister X diu la història del València està plena de jugadors que es donen per fitxats, per H o per B, acaben en un altre equip. Pablo Diu no, es lo que hay con los recursos que tenemos. Hay que ser consciente que el que venga debe ser porque quiera. Super Salvo Diu, si es verdad que el Valencia ya ha ofrecido 15 y suben a la parra con 18, adiós muy buenas, pero que se han creído. Francisco José Fallos Diu, Suso, si no sois capaces de hacer un equipo que esté a la altura de la afición, Iros y Lim también. Fumigaor Chequebo Diu, a mí me inquieta que aún no tengamos entrenador. Hombre, si que Lim Diu, Paco ya estarán. O es que diu son segones ya un Em, Francisco José está Medius uso vender a Andrea y a Mustafi, sí, y luego traemos desconocidos, Lim y Ponlos, la afición se merece otra cosa. Javi Diu si llevan los jugadores que valen, lo pasaremos peor la siguiente temporada. Fernando Martí Diu y ya que volver que la vindre a un club ser rumb, marcat, inestable y jugar a Europa. tiene muchísima mala pinta. Amb no me preocupa. En su día no vino Maquerela y vino Baraja. Si no viene este, igual viene Camacho. No, desesperarse, que sería la ruina. Jaume Tamarit pregunta ¿Quién es Diaguara David Amigo Aboya, diu, eh, si llega Camacho no, si no, sí, yo creo que necesitamos alguno de los dos. Y Kevin Perpena desde Francia diu, el verano va a ser largo, hay que esperar que se hagan los traspasos, tengo fe en la temporada que viene, Amunt per sempre. Això és el que diuen els nostres oients en el arroba esports 90 cenit. Eh, parlem de Kostic i parlem de la intranquilitat, Salva, que comença a haver una miqueta en, en Argentina, eh, intranquilitat, desconfiança, perquè diuen, sí, sabem que entres del València per Gustavo Gómez, però no arriba cap oferta. Bueno, la informació que avui publicava la premsa argentina, ho hem uh -huh. vist per exemple en, en Olé, de que formalment el València no, no ha fet arribar cap... cap que és el que mos digui cap, Cap oferta sobre, sobre Gustavo Gómez i a partir d'ahí pues, és un central que està en el mercat. No sé fins a quin punt està el primer en la llista de prioritats de centrals de Suso per a la pròxima temporada, perquè és evident que el València necessita centrals però sí, bueno, en Argentina avui, Manolo, el que, lo que ens contaven és que no hi ha oferta formal en xifres econòmiques damunt la taula per Gustavo Gómez. Entén, Manolo, que si sí, el València o Suso ha estat en Bolònia tancant eh, Diabarà, si sí, es parla també de la imminent visita inclús a València de, de, de Kostic, pues, que tots els fronts no, no se poden tancar eh, a la vegada, que han d'anar eh, a poc a poc. Vull dir, Suso no, no és nostre senyor. També el València té la, la seva estratègia de les negociacions, senyor. No, no, no anem a enviar l'oferta quan a d'elles parega bé. L'enviarem quan a nosaltres nos parega, no? Sí, yo en, en el tema de, de, de ofertas o no ofertas... Uh -huh. Luego, yo sí que creo... sé que en Argentina desde el primer día me dicen no, sí, sabemos del interés, pero acá no llegó oferta por, por Gustavo Gómez. Y continúan en los matices. Bueno, pero si tienen tanto eh, tanta le dan tanta importancia que no ha llegado ninguna oferta es porque tienen ganas de que llegue. Sí, evidentemente. <laughs> Eh, que una evidencia? Pod siempre una lo que acaba de decir Pablo Leva, pero no está. Claro, eh, si, tienen ganas de que llegue porque tienen pensado la venta. Entonces, ya el Valencia que siga la estrategia que tenga que seguir. Yo sí que creo que evidentemente lo que decía Salva, tú tienes en la cabeza a Kostic, tienes en la cabeza a Diabara, puedes tener en la cabeza a Gustavo Gómez y, puedes tener algún, algún otro jugador ojeado por ahí, no puedes estar a todo. Y, evidentemente hay que decidir y hay que elegir las balas donde tirarlas primero. Cuando eres un club y, y te enteres de que un chorro te está ficantes cuernos en un atre club y que Darsen y que ya te va a diguen que eh, tal, eh, pues es normal, se fiquen nerviosos, ¿no? Però, bueno, Te refereixes això... a, a Danús. Sí, bueno, en el cas d'Estela sí, Lanús, sí. pues, eh, l'any passat pues, Otamendi, sí, uh -huh. sempre, no? Eh, entonces ya estás ahí pues, a l'expectativa perquè no saps per on te va vindre o no saps, no? Perquè a lo millor si, si, pues, si un club, si un jugador ja ha decidit eh, a qui inclús en vol anar, pues, eh, tindrà que arribar l'oferta d'eixe club, no d'altres, no? En teoría sí, sí. Entonces, pues, eh, tot això és un procés, no? Que se pot acabar en quatre dies o en quatre setmanes. Uh eh, -huh. Però bueno, e, és un xor que vol el València, eh? Sí, sí. Ell i Raúl Albiol són dels dos centrals que vol el València. Sí, de fet... Després, pues, a lo, de... millor, a lo millor ven a 3-2, uh -huh. però bueno, això són els que volen. Això són els que volen. Però, com dèiem, també és una evidència que Suso té una eh, especial obsessió en reforçar el centre de la defensa. Primer, eh, perquè no agrada el que hi ha majoritàriament, parlem Abdenura, Derlan Santos i Bezo, mm. i també, eh, i ara parlarem d'aquest tema, encara que vull deixar per l'últim quart d'hora, perquè està la possibilitat que Mustafi continuï revaloritzant-se en l'Eurocopa i pugui haver d'alguna oferta sucosa... Home, si se revaloritza molt, serà difícil que vingui <laughs> una oferta mm, depèn, tan important, no? Depèn. Eh, és que vostè és, és un tema que, que vull tocar eh, després. En el tema de Gustavo Gómez, 23 anys, Pablo, eh, però ja jugant amb la selecció paraguayana, encara la selecció paraguayana ha fet un ridícul por, mm. important en la Copa sí, Amèrica. Sí, I Brasil. I el Brasil també, i el Brasil mm. també, correcte. I Uruguai y Uruguay. Sí. <laughs> ¿Quién jugaba la defensa en Brasil? Ah, no. lo, de, lo, de, Brasil es. ¿Quién jugaba la defensa drama. en Brasil? Está Felipe Luis, eh, Dani Alves derecha. Eh... ¿Y centrales? O sea, me pillas ahora. Tiago Silva. estaba... No, Tiago Silva no, no estaba, estaba, no estaba ni Tiago Silva, no estaba ni David Luiz, ah. no estaba eh, Marquinhos. Marquinhos. Eh, entonces, lo, los grandes de, de, Brasil no estaban. Y eso que el, el partido de, de, de Perú uh -huh. lo vi y, os puedo decir que, que, lo de Brasil ahora mismo eh, o tiran a Dunga no, ya la han tirado. Ah, ya la han tirado. Pues mira, mira imagina si esto fuera. Eurocopa. en la Eurocopa. Imagina... que a Leiva se le escapó una noticia no, no, internacional. Es noticia. Es Una ¿eh? noticia ¿eh? internacional. Importantísima, porque además soy, soy antidunga, así que me, me, acabáis de alegrar un poco la <laughs> noche. Si no, el tiraren después de lo de. Te vas <laughs> a salir una cosa. te a decir una cosa. Eh, han <laughs> y en, cara, no son a Paco Gémez, que se lo usó a Michel. Pero a Dunga el tiraren y el Torran a fichar, que no me creo. Pues el problema de, Brasil. es terrible es que, lo del de, lo de, el, ciclo de Brasil, ahora que no te extrañe que fichen a, a, Parreira, a otra vez a, Parreira, Escolari, <laughs> Dunga, pues, si es que no oís ahí. Felipao, Felipao. Eh, eh, suena, bueno, Tite, mm. a mí Tite es un... No lo Me gusta. Méndez podría ofrecerles algo, ¿eh? Sí, no, no, ojo, ¿eh? Ojo Méndez. ya va a colocar Escolar, ya va a colocar en, Ya va a colocar Escolar en la selección, ¿eh? yo es que, a ver, <laughs> lo, de Brasil después del Mundial, el, nivel en el centro del campo comparado con, el nivel de hace 10 años. Nos quejamos aquí en España, pero de Brasil es un que nada han eh, comenzado <laughs> Pablo y Salva y Julen a recordar todos esos que están fracasantes en, el, en, el, en la Copa Estaba yo en Miranda, el otro día jugó de central Miranda También Miranda, ah, Marquinhos fue suplente y jugó Miranda con Gil. con Gil, sí, correcto. Correcto. Son buenos, ¿no? <laughs> Bueno, a ver, Miranda, yo ya sabéis la opinión de que, de que para mí Jiménez y Savic son mejores que Miranda. Para, y en el Inter, lo de Miranda también ha sido un poco traumático. Hmm. <laughs> El que de que d'aquells tres me recordaré tots els sexos que se l'estan pegant en la Copa Amèrica, <laughs> on sembla que només estiga complint Argentina bueno, i poc més. México, Estan en... Mèxic. México... De Mèxic me parla molt bé Ayala. A mi México me están De Mèxic me parla molt bé Ayala. Y, y luego es interesante ver selecciones como, como Venezuela, que, que, ganó los dos primeros partidos por 1-0, eh, así correoso. Al final empató con México ayer y, por eso México no se cruza con, con Argentina, que es una buena noticia pues para ver si vemos una final. Chile tiene ciertas dudas, pero, pero también está bien ver selecciones. A mí, por ejemplo, ver, ver a Venezuela o, a Perú o incluso Costa Rica son selecciones que, que gusta también verlas un poco. Bueno, pues... A lo que ahora ven. <laughs> a, lo, que <laughs> El cuarto intent... <laughs> Eh, el que va es Gustavo Gómez, Tú que no ha estado las las elecciones etcétera, pero sí ha completado un bon año en Lanús. Sí, muy bueno. Eh, es un jugador muy que bueno. pot tindre el nivel Porque le le causaba dubtes la De ella que estaba en cara cara Tenía que dar un pas un de mes ¿Sabes lo que tiene? Tiene la misma tara a veces que Jiménez. En el sentido de que es un jugador de temperamento es un jugador, pero sí que es cierto que, es un central mucho más expeditivo y de más carácter que va a poner orden a una defensa, mucho más que, por ejemplo, Abdenur, que lo hemos visto este año, que es mucho más tranquilo, más calmado, es otro perfil, o incluso Aderlan. Es un jugador que, que, le gusta ir al corte. Yo hablaba un poco que me recordaba cuando saltaba a cómo saltaba Puyol, ¿no? que, que es un jugador que va, al, aire un poco así eh, a chocar y a ir a por el balón. Es un buen jugador, eh, puede jugar de central diestro, de central zurdo, a pesar de ser, de ser diestro. Juega bien por, por los dos lados. Y, a mí es un jugador que me gusta. Además, el, otro jugador, comentaba Julián, el otro que sigue el Valencia es ha hecho un buen año. Yo creo que las, las miradas a donde las está echando el Valencia son interesantes. son todos jugadores buenos. Son todos jugadores que, pueden rendir. No es como otros años que decíamos, uff, esto genera dudas o, cómo se está pagando esta cantidad por este jugador. eh, el tema siempre famoso Méndez. Yo creo que, que, que, ahora mismo las miradas que se están echando son más que interesantes y, sobre todo, son jugadores que han hecho cosas bien. No son jugadores que tú piensas pueden hacer las cosas bien, no, uh -huh. ya las han hecho. Entonces es, es, es interesante. 12 i 47, vinga, última pausa y tornem para a tancar la tertúlia. Hem de parlar una situación que també está ahí, que no podem obviar que son són les eixides dels que no agraden a l'afició i dels que agraden però també poden eixir, i estem parlant fonamentalment dels dos que estan en l'Euro, com Mustafi i André Gomes, que André ha jugat en el dia d'avui amb Portugal. 12 48, última pausa, i tornem. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. ...¿te agrada ir a correr?... Has convertido el running en la tegua pasión?... Super Running es el tu programa. ...total la sobre los cursos populares... ...es con 6 desmillos especialistas... ...y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua obligatoria. Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 50 minuts. I de les eixides, mm. com apuntava bé Folgado abans, eh, jo crec que molt d'encert, la pinta que és que el València està manejar per a incorporar, tenint el problema que té de fair play, de tope de fair play, és perquè té alguna eixida també molt avançada. La setmana passada, per aquestes dates, semblava que el que més a prop estava d'eixir era d'Erlan, encara que sembla que no, però que era un jugador pel qual havien arribat ofertes. Ara falta per saber si si llegó és un altre, però és evident que el València se va manejar segur, si està manejant-se per incorporar és perquè se va manejar en la situació de buidar vestidor. Dins dels que se poden buidar el vestidor està els que el València voldria llevar-se damunt, que són els jugadors, a més que no compta, ho hem parat ja moltes voltes, Negredo, Enzo, Piatti, Aderlan, etc etc. i està els que, si no eixen això, ixos tindràs a acabar, acabar venent. Bé, perquè el mercat te posa diners damunt de la taula, o bé, perquè d'alguna manera o d'una altra tens que buidar. Està el cas d'André, que ha jugat avui en Portugal, que ha fet la jugada del 1 0 en doble passe d'ell i després assistència per a que marcaran a Naní, per a mi, jo he continuat veient a l'André de València en molta qualitat, però excessivament intermitent, i després està Mustafi, que un gol en un central en una competició europea sempre marca, és cert, eh, sempre revaloritza, és cert que tingué eh, algun desajust propi de Mustafi, però també és cert que tot i els desajustos eh, el Mustafi que ja vaig veure contra Ucraïna me, pare, me paregué 10 voltes millor que tot el que l'he vist en guany en Mestalla. También hay que decir que está rodeado por jugadores 10 veces mejores que los que en Mestalla. Evidentemente. Entonces. Todo conta. E-, el, error se nota menos. Eh, yo sí que creo que, que Mustafi a veces, lo, llevo diciendo desde el partido del Trofeo Naranja contra la Roma. Eh, Mustafi a veces sale demasiado por el balón y eso le, pasó contra, contra Ucrania el otro día. Y esa es una mala característica que engaña en Bismol de Además el problema es que sale demasiado por el balón sin hablar con el otro defensa para que le haga la cobertura, genera el espacio a su espalda y así llegó la primera ocasión en, el partido contra Ucrania, de Ucrania con 0-0 en marcador. Si no me equivoco fue Yarmolenko el que, el que mm. remató desde la frontal del área. Pero a ver, es un central... La única que tiene Yarmolenko, eh, a partir de ahí, es ser que a ver, es, un buen central, Manolo. Es un buen central. Lo que pasa es que sí que eh, tiene que mejorar muchísimo en la concentración. Porque es que condiciones tiene para, para ser un central óptimo. Pero el problema es que si tú cada vez que sales al campo generas inseguridad a tu pareja, <coughs> es un problema. No, yo realmente yo que Mustafi es un buen jugador, pero creo que es un jugador eh, eh, que està dins d'uns paràmetres normals. Ningú se va tornar loco ni va oferir quantitats desorbitades per ell. Entonces, a veure... Eh, Vas a fer de boca del diable. Ahí sí que ahí la diferència, la diferència ahí la pot marcar si realment n'hi ha una bona oferta per André. Vaig a fer eh, de boca del diable, que per això voltes estar moderat d'una tertúlia. Per a vosaltres val més pasta Eric Bailly que Mustafi? Per a mi, Eh, no. 35 han pagat per allí. Per a mi no. Jo crec que la Premier, com sempre, Manolo, sobrepaga determinats futbolistes i per a mi és una barbaritat el que s'ha pagat per, per Bailly. S'ha pagat per lo que pot ser aquest futbolista, no per lo que actualment és aquest futbolista. I si l'Eiva parlava de d'errades de concentració en Mustafi, estic d'acord en tot el que ha dit, pues, errades de concentració en Bailly, jo enguany he vist una, però un fum, una barbaritat. Una barbaritat i una de... anarquia, de volta i un caos. de la de Fernando Torres con el Atlético de Madrid. Yo creo que es, un central, como dice Salva. Se ha pagado por lo que puede ser. Porque ya en el español tenía arroz de contentación, el Villarreal lo fichó y siempre se decía, a ver, con Marcelino, que, sabemos que a Marcelino le gusta defender, le va, le va a ayudar a, que la espalda no la deje, o incluso a veces el lateral no está en la zona y se va como un loco al lateral desguardando la zona central. A mí es un central que condiciones tiene una barbaridad. Además saca, el mejor, saca mejor el balón jugado, por ejemplo, que Mustafi. Pero sí que es cierto que es que cada partido, yo decía que Mustafi en, mm, mm, cada tres partidos, Bailly cada, cada partido te deja una ocasión al rival, le deja una ocasión al rival. Pero eso, pero tú, Mustafi... Eh, no, pueden estar un poco a la par, en el sentido de por qué se paga tanto por un jugador como Bailly. Yo creo que también vende mucho más Bailly que, que Mustafi ahora mismo. Julen. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Y me reafirme. crec que no, ningú va vindre en 35. Ha, ha sigut 35? Sí. Uh mhm. -huh. Jo pense que ningú va vindre en 35 a, a fitxar a Mustafi. Sí que és cert... Però hi ha una realitat, Manolo. 30, eh, en Alemanya, el, següent, el següent partit d'Alemanya, si Hummels està recuperat. si Hummels està recuperat Està, no. Estàvem parlant avui de que no, tiene... no va jugar Mustafi no va jugar... el partit de Polònia. Claro. Estàvem parlant avui. Sí. Claro. Uh mhm. -huh después el, el, hombre este... No, además es que... <laughs> excepte que premie... El que se rasca, <laughs> el que se rasca. No, excepte, que, excepte que premie el, el gol del otro día, pero no, en teoría no, no. no, es un futbolista titular en Alemania. Es que también tendemos a, a los goles eh, extrapolarlos en un sentido de, de bueno, ya marca el gol. Mm. A mí un central, siempre lo he dicho, eh, que que saque el balón jugado. El, go el, gol en un central es circunstancial. Correcte. Que traga la pilota jugada es un valor afegit lo que, com digui l'altre dia Ayala, lo que marca en un central és els duels que li guanyen davanter i l'altre que te donen la defensa. I, Hummels, I això al final... ho diu un dels millors centrals que yo he visto en mi vida. Y Hummels al final también tenemos que tener en cuenta que conoce muy bien a Boateng. Ha jugado mucho con Boateng. I era el trio va haver una errada... De, de, van estar descoordinats tot el partit Boateng i, y Mustafi. Y sobre todo tienen Jawedes y Jonas y Héctor, Héctor, que son futbolistas que si tú tienes, por ejemplo, a Lam, eh, que, que, que es un veterano, pues al final te puedes plantear, pues oye, saco a Mustafi porque Hummels igual aún no está al 100%, pero sí que es cierto que el otro día también se vio que la defensa de Alemania todavía no está compacta. Hmm. Evidentemente. Y parlaba, eh, Juren, del tema André. A mí hoy André ha tornado a el André del Valencia, ho Pues yo André Manolo, avui a mí no ha desagradado de fet, es, que yo No, es que yo no di que haya estado no, no, malamente. No, no, no, però de esa... eh, renovació de la selecció que està buscant Portugal, uh mhm. -huh. per a mi el millor de tots els joves, sense dubte, eh, André Gómez. Jo, i per, jo dejo hablar sempre a, a Julián. Ha volgut pilota sempre, l'ha demanat... Mm perdia la posició per a, per a, per a de major protagonisme, però jo crec que Andreu ho ha intentat sempre. Yo de, dejo ya hablar a Julián, pero por Renato Sánchez han pagat 70 millones de euros y cuando ha salido Renato Sánchez a mí no me ha gustado nada. ¿eh? En, en perdó de l'expressió, perquè és un futbol final, una cabra loca. Hoy... 18 anys, ¿eh? ¿No? no, no ya ha tenido una jugada que se iban... Pues Andrés no es una cabra loca. Claro que no. No, no, no, no, no. no, no. Mm, y bueno, yo... per, per Andrés sí que crec que, que va, hauran ofertes més de les que han hagut. Eh, tot apunta que se queda eh, a soles en la lluita del United. Bueno. No. Perquè tots els a, a la fi conduixen a Mendes. Mourinho, United, mm. Mendes, André. pero Mendes tiene tantos caminos, Manolo, que al final... Dios sí, que... sí, pero per exemple, un que estava eh, pugnant també, i ho hem, hem parlat en tots els mitjans de comunicació, era la Juve, que ja queda descartada després del fitxatge de Pjanic. Bueno, bueno, yo, yo ahí no estoy tan seguro, porque yo creo que, que Pjanic lo que fichan eh, están cubriendo también posible salida de Pogba, y, y, ese centro del campo de la Juventus ya necesitaba un hombre. Entonces, imagínate que Pogba termina saliendo. André, André la Juventus, si, si Pogba sale por Segons 80 millones, 90 millones... Segons informació del mitjà nacional de, del partido de las 12, eh, el preodicia de Pogba Son 140 millones de euros Yo creo Y que no. I no creo que haya hagi club que vaya a donar 140 de euros por Pogba. Yo creo que si el Madrid pone 85 millones encima de la mesa, la Juventus la vende. No olvides que darle de Pogba hasta Mino Rayola, ¿eh? Sí, sí. Y, sé que Mino Rayola se mira más la cartera que Méndez. Mino Rayola de De lo primero que mm. le regalaron era el barco pirata de los Sí, pero también te digo que Mino Rayola se mira más la cartera que Jorge Méndez, Manolo. <laughs> Entonces, por, si, si, si ponen 85 millones, anda que no lo deja salir. Ya vale Leiva, gracias. Venga, hasta otra vosotros. Julen, gracias. Pongamos en no tema. confiar en que Suso venga a Negredo y a Enzo y, y que no calga vendre a Andreu o a Mustafi, no? Que caiguera el peligroso. Claro. Señor ho si així. Bon demà, 3 més quart, com sempre, Murciera con Levante Televisió. Demà tornem a la ràdio a les 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. los planes del destino y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh,